Hautezkunde giro batean segitzen dugu Nikolas Blen ba, batera plataformako kidea gutartan dugu eta berekin ikusten dugu hautak aiek zer erantzun duten funtsan bidalizituzten eh, bi galdereri lugalde elkargoari bai ala ez eta azkenan hizkuntza politika bat plantan ezartzerekin e, beraz ados edo ez funtsan hori dira bi galderak erantzunak eun izan dira beraz eh, mila biztane baino gehiagoko eta mila peko biztaneko beraz egietatik e, erantzunak handuzu bai honan adibidez erantzun eh, zutela, e, ze motatako erantzunak izan, eh, izan dira, dibidez, baiona bezalako egi batean? Bai, eta justu hor bat, baterak ez dola autagaiik aurkezten hauteskunde e, horietan, beste hauteskundetan bezala, ez da ere sustengatzen eta galdetegi hori gortzen dugunean da hauteslegoari e, argi guzia egiteko e, posizionamendua iburuz. Baionako kasua hartzeko, bost autagaiek erantzun dute, e, azpimarratzeko, hor ere, hala, autua egiteko, e, nogezek adibidez Eh, nahi du konsulta baten bitartez eh, onartu uh, kolektibitatea, beraz ez du erantzuten bai edo Frondegos. kontra, frondegosen alde, uh, etxeto eta dirutik ere ez dute erantzuten kolektibitateari buruz, iruzkina sartzen uh, dute, etxeto piskat maiten du gobernamenduaren uh, erantzun ofiziala eseskoa izan baita beste aterabide batzu diogatu behar direla. Sozialista eta uh, dirutiren kasua piskat berdin eh, badirela erronka nagusi batzu, nola ez kontra kontratu birgiaren uh, eh, negoziarketa eta abar, behaz lehentasunetan ez du ikusten aldarrikapen eh, hori. Uh, uh, eh, aldi eta etxigarrai uh, alde eta eta Euskararen arloan hor bostak alde. Dena den ez dugu erantzun ez ez Euskara arloan naiz eta gero nabartura bat sartzen aldiren uh, iruzkinetan. Hori ba, irringarria da, ere ikustea ez dela ez Euskararen aldetik, baina bon, pixka tairean gelditzen da galdezketa hori, jaiten aldu bai egia da alde naiz eta adiez etxegarai eh, batek eh, orain arte erriko etxean zen. Zer egin du eh, Euskararen politika sustengatzeko bai honan? Hori ez dakit eta <laughs> bere bilana ez dut ez beria ez besteena defendiatuko uh, egia da uh, erriko etxe batzutan uh, lan guti egin dela edo ez aski bateraren iduriko baina uste dugu indartzen duela gure aldarrik apena olako galdetek irat uh, zerrenda hori publikatzen dugu gaur egun osatuko dugu ere sartzen balima dira erantzun doko handoko eh, egunetan osatuko dugu, bainan eh, sei urteko lana ere eraman beharko dugu eh, jakiteko susen nok betetzen duen itza eta nok diaten duen gure alarikapena ez da gelditzen, egia da kolpe bat hartu ginuela 2008 urte hori mugimendu txua izan zen bereziki kolektibitatearen gaian, ez ezko etorri baitzen Parisetik, baina batera gisez, dugu batera amor emaiten, ukanditugu ditugu erantzun ez ezkorak orai arte departamentu azelarik eta abar, eta ez gira gelditu beraz, uh, segituko dugu entzina, eta gure oinahia da, biharko autetxeak, erriko etxeetatik autatuko dira erri elkargoen eta aglomerazioen eh, kontseiluak, eta hortik berriz osatuko da autetxen kontseilu berri bat. Ikusiz, 2008-2008 urteetan, ze eragin ukanduen zelan ere mandugun autetxen kontseiluarekin batean, uste dut, untsa ulertzen dugula, zendako erriko bozetan importanta da, ze paper emaiten den uh, eh, bozka untzian. Emaiten du, ere bai, <clears throat> pixka bat lana, berriz asteko izan dela, hor, edo autetxi behiak izaren baitira, Silvi Duriti bat adibidez, manifestalian zuen onduan aurkezten delarik, hor gal, eh, galetegi aldu delarik, berak gaitan du ez beste zerbait beharko dela, iritzi alaketak ere senditzen dira, hortan. Bai, eta bidio molde ezberdin badira ere, batzuk erantzuten dutelarik taldearen izenean, hori zen gure lehentasuna, taldeetarat eh, igur e, eh, ez tabaida eta boska hazi taldea, hori galde egiten ginuen, artetan ere, zerrenda buruak bere izen propioan erantzuten du, alde edo kontra, baina ez tabaidarik ez sta bai ez sortu taldean. kanbona de Kanbon adibidez, eh, bru agertu zen eh, alde pertsonalki, eta hor ere azpimagatzen du pertsonalki segitzen duela alde, baina ez tabai da bai duela bere eh, talderat, eta eh, hor boska baten bitartez, eh, ez ezko atera da kolektibitateari buruz. Beraz, lana beti bada egiteko, gai hori ez da erretxa kolektibitatearena, eh, autagaiek ez dute baitez bada ikusten lotua egun guziko, eta bozen biltzeko ere, ez dakit ze eragin uh, ukaiten alduen, hautes bati uh, makean adibidez, ez diogu egun guziz aipatzen kolektibitatea. Eza, zurekin. Ez, ez, <laughs> baina uh, eh, alere eh, batera bezalako plataforma batentzat uh, eh, garantzi, alimaleko garantzia du uh, hori elaraztea biharko autetxeak direlakotz. Positibo zinetela beraz zulertu dugu baterarekin, ala ere uh, gehienak erantzunak positiboak baitira, uh, ala ere, badira sorpresa batzu, negatiboak garen dugu erantzun faltak lehenik eta erantzun ezezkorrak ere? Bo, erantzun faltak eh, argita garbi eta espero dugu ondoko egunetan eh, azken bi zapairu egun odietan sartuko direla beste batzu. E, eh, Simpliki, barnekaldeko egigi batzuetan ere, zerrenda bururik ez bali madute autatu, batzuek autatu dute ez erantzutia, ez baitzuten bozere mailerik. Beraz, kasu odietan... erantzun <laughs> segur da, e, ikusi behar dutela, e, nor izan enden hau zapez, bozere maili zaiteko. Taldea alde da eta ez balimadute erantzun hori horregatik guretako bosta sola uh, importantena da eh, alde izaitia. Gero beste batzu ere ateratzen diren hausapez batzu agertu zirenak eh, alde edo autetxi batzu uh, bai autagai direnak eta alde autetxen kontseluan eta agertu zirenak ez dute baita ezpada erantzun Max Brissonen kasua ipatzen al genezake uh, personalki beti alde agertu da azken hilabete eta urtetan, baina oraindik ez du erantzun, beraz guk ez dugu sartu egun erantzun horien artean, erantzun ez dutenak. Miagitzen bi izan dira bakarrik erantzun, erantzun duten, bai utxune bat bada, Max Brisson, goitatzen da erantzun bat, beste naletik, eh, beste erantzunik goitatzen da? Memento kotz, eh, Guillaume Barrik eta Michel Benak aparte, bertzek ez dute erantzunik uh, ukan, guk gure metodologia denentzat berdin-berdina izan da, mail bat, eta gero, uh, telefonoz ari izan gira edo autagaien gibeletik, edo bere ekiparen gibeletik, eta ukan ditugun erantzunak uh, publikatzen ditugu egun. Hori egin beraz, aipagai bateraren uh, emaitzak beraz. Aktualitatea, egunero urbiletik segituak, goizberri emankizunean egunero gomita bat. Zortziak eta hamar Euskal Ejatietan sigitzen dugu Nikola Bren Baterako Batera Plataformako kidea gurekin dugu egan bezala eh, galetegi elar, elarrazi duzu egin zertarako balio duolako galetegi batek autoskunde gara egiten. Ba, justuki, uh, uste dut, eh, erronka nagusi bat badela, ondoko urteetan, uh, gure informazioan arabera eta ala baiten zuten publikoki, gobernamenduak nahi ditu proposamen bat, edo bizpairu proposamen plazaratu autoskundean ondutik hori zen uh, itzemana, ez dakigu ikusiko zer dinen den, baina biharko autetxiek sei urtez uh, plantan jarriko dira hor uh, erriko kontseiluak, eta eiek dira uh, lehen lehoan izanen, gobernamenduaren proposamena dinen delarik, aztertzeko eta jajera baten eh, adosteko. Beraz, eh, lehen lehuan izanez, lana eh, aintzinetik hasten balima dugu esplikatzeko zer den kolektibitatea eta zerratik beste aterabideak ez diren onak, gure iduriko aintzinatzen dugu lana. Beraz, hortan ari gira, importanta da jendek jakindezatela norentzat bozkatzen duten, ere diot ez dugula kontsiniarik emaiten, baina bederen hautesligoa jakin behar du noren alde bozkatzen duen, eta paper bat maiten duelarik. E, gutu nuntzian, ze eragin ukaiten alduen gure lugaldetasunaren e, zat eta gure e, ezagupen instituzionalaren zat. Bo, azkenean, ala ere ez baduzi maiten uh, duzun bezala mm, be, nori, jentzat boskatu behar den, ala ere tendentziak maiten ditu, baterak uh, ez duzi boskatuko uh, elkargoari ez erraiten dion batentzat, adibidez? No, eta argi izan gira uste dut azken hilabeteetan, eh? badira pundu batzu nun ez dugun negoziatuko lugaldetasuna aipatzen duen, kantoramenduen eta eh, izan delarik, edo eztabaida batzu ere eh, akbai guruan eh, ego landesetako erri batzuekin lotzeko eta batera beti argi izan da horrekin, eta uste dut muga batzu finkatu ditugula. Gero, gu presgira autagai eta autetxik guziekin hitz egiteko, gure argumentuak baditugu, eramandako lana bi urtez garapen eta autetxien gontseguran frogatu du gure aterabidea oberena zela eta asines garritasun osokoa, beraz presgira edekin lan egiteko argida eh, batzuk espalima eh, dute erantzuten aldiuntan, e, eh, egiten dute gure baseari elaraziko diogun informazioa. Erantzun, erantzun dutenena artean, e, be ondotik ez balima dira posizioak hartzen ez badira defendiatzen azken finen posizioiak baterak egin du be, be sekatze lan bat edo pixka bat be lan bat hortan? Bai, uste dut, eh, eta Euskara arloan eh, ono gehiago, zenta ez da posible, hola, hau batez, Euskararen alde agertzea kampaina den eta eraginik ez zaitea eh, ondotik positiboa da, egun erantzune zaitea, ono positiboa da denak hau batez erraitea Euskara zaindu behar dela, eta errikoetxean kompetentzi guziak horren zerbitzu ezagir behar direla. Beraz, eskertzekoa eta espero dut, ondoko mandatuan zehar, urratxak emanen direla horren alde. Aldiz ez balimagira gu erritar gisa, gibelka ari, Eh, horreita e, lasteko zengaiamendu eh, kanpaina kampaina denboran, badakigu ez dela eginen horre, bada, eguneroko eta egiteko erriko etxe batean, ez dut eskutakur hurik eh, atseman nahi, baina egia da eguneroko tasunak hartzen duela gaina, normalden bezala, baina olako gai batzu espalima ditugu diokatzen eta engaiatu girelarik kampaina denboran, gure jola izain da, behitz hori plazara zea hauteskunde guzietan, baita ere mandatuan zehar, e, hautesleguari behitz ere konduen emaiteko. Hor baterak beraz jamezala galdetegi bat eh, bidalidu auta gaier, eun erantzunuk handituzi, bilduma tipi bat egiteko. Uh, eh, Jondego saldekoak gehiago, be, be, eh, ne, um, erri bat egina entzin ez dute posizionatu nahi, sozialistek bisten, be, distentzia hartzen dute gobernuaren posizioan lehokatuz. Bon, abertzaleen eh, posizioa ustut argidela, bateraren eh, aldekoak ere agertzen dira. Ezkerrean, ala ere badira, eskuinean, eh, eskuinean dira beraz bateraren aldekoak bilana egitekotan? Ez, ez, ez dut uste hain argidenik eta erretan zularik abertzaleen zateren naturala dela, nik azpifratuko nuke abertzale talde batzuk ez dutela erantzun ere. Adibidez? Beraz, uh, bon, arbona, xara, badira, zerrenda batzutan ez dute gaiten ez dire direla mm -hmm. baina gaur edo Erantzunik. Beaz, edo era, ez dute ere eman, edo antzia ere, zenta amabos bat galdetegi izan dira bederen hauteskunde bai. horietan, mhm. eta atezatei ibili delarik, eta bilkura publiko, ulertzen aldut ere, kampaina demoran ez dela erretz, baina batzuk atxamaiten dutelarik e, demora, bos minuta guri erantzuteko, bon, bestek ere gaitasun hori beharko lukete izan. Beaz, ez da olako frenterik, ez dut uste hain gero ikusi ditugu manifestalietan nortzu batzuk ziren eta eta uste dut panorama hau dela uh, bakotsak egiten du eh, ahalduena eh, alderri sozialista poderian izan ez badu beste bilan bat asumitzeko uh, baina gaiten duguna da tokiko autetxeekin hariko girela eta bihar autetxen kontseiluan izanen diren sozialistekin ere beraz hortan ez dugu dudarik irabazi beharko ditugu jantuak pixkanaka pixkanaka denak ekarri behar ditugu guk pentsatzen baitugu atera bide bakarra dela kolektibitatea eta aski kifite komondu beharko dugula gai hori, zenta ari da gure uh, eh, uh, eh, Ipare Euskal Herria usten zerbitzu publiko eta horiak ari dira abian, abiatzen, eta kentzen balima dituzte, eh, hor uh, ere, hauteslegoari pentsatuko nuke, baina dendek ez balima dute bulegoa kaf laguntza bat galdegiteko eta abar, hor eguneroko tasuna unkitzen dugu, beraz, bada behar uh, bat hortan, eta lehen bailen konpondu beharko duguna. Prezeski ez da bai da hortan hor azken galdera gisa behar Eh, bai batzeko uh, ah, irte midi guti ditura eduridu ez ezko bat etorri zen parisetik eh, parixetik hor, nahiz eta ez da baitak guzia onkitzen duen, ez du maten uh, base guziak sartuak direla bide horretan. Bitzaz, eh? Bai, e, bon, uste dut, eh, ez borbopilak borgopilakukan ditugula Parisetik, e, beste garai batzuetan, eta ez gira hortan geldituko e, Parisek, ez du azken ukanen hortan, tematuak bai gira, eta segituko dugu haintzina. Egia da, parantesia bat egin dugula hauteskunden garaian, baterak ez du eragin handi handirik basearekiko e, kampaina den boran, baina e, izi garrifite berriz marxan jarriko gira ondoko hasteetan. Emaitzak nun ikus gai? Batera puntuen blogian. Eta da ondoko egun egunetan izanen dira emaitzak iago Nikolas Blain, mire esker gurekin egoneko izuntan. Eta sortziak eta mazazpi dira, jon eiera bide zuri itza mak taldeko kideari musika utaketa. Gaurkoan proposatzen dautzea, tentzutea e, eh, norzone, horeretako e, eh, japlari bat, Euskal Herriko e, jap mugi ezinean baita, eskuin ezker ateratzen dira taldeak, eta bera, norzonek proposatu duen eh, bere eh, lan hori bizirik, e, eh, bera, asko gustatu zait, eta proposatzen dautzeten zutea, deabroaren abokatua kantua. kantua. Sentitu euskal herrian ukapizkada Ibizi aizti da marka Rakira ditut eltzeko zerbait kolokan badai Paraizeak kaden bora Badai paraizeak kaden bora Gogotu duko marka zer zuri zornik Kendu ai hortik Neat ez da trending topic Bizidez bas tropik Zorteak uko indi Dago gorla nahin ez hemen seitzen dugu hain dik gutxi joa otik nik Ziotzetik egegi jolastekotan, tan ordainetan Golkik ik zerdakik negar gehiagi egin dekien abaten gonapean Beti arazoak zeudek euskal herrian ez aizea hau ez Duda izpirik ez denborak eduz izkidak Ibizia izi beida hemen ez zeo freibak Rapagaz feedback inspirau eta pinpan Zalgieta izan abere izten diren mukaren ataria Ze aurraren adokatuaren begiradaren zorrotzea eserita imintzioka Banan banan bertxoan dana idaztearen postazuna Korrontearen kontra Entzun errun runka kanean naia Beno, ba, segundu gutxi batzuk besterik ez goizeko sortziak eta Hau gehietarako goizberrien lekuko hartzen dugu Antxeta irratian tokian tokiko informazioarekin